A potom, draga braćo, i dalje govorimo o tome kako da čovjek na ovom dunjavu osjeti slast u njegovom životu, slast u pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala, slast u ibadetu, stvoritelju, dželle wa ala. Rekli smo na prošlom predavanju, na zadnjem predavanju, da je jedna od itekako jako bitnih stvari ili jako bitan faktor i činioc u ovoj stvari o kojoj govorimo Ar-riba bi da čovjek bude zadovoljan Allahovom dželle odredbom ili pak drugim riječima da se čovjek preda Allahovoj dželle odredbi te da bude svjestan riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje smo spomenuli da je čudno stanje vjernika zaista svaka situacija je po njega hajra, ga zadesi kako dobro, on zahvali Allahu Đelevala, pa mu Allah to upiše kao nagradu, kao selan, ako ga zadesi kako iskušenjem, on osabura, pa mu opet Allah subhanahu wa ta'ala to upiše u dobro, kao dobro djelo a to nema niko drugi osim vjerni, kaže poslanik sallallahu alaihi Ova situacija i ovakvo stanje, ono je dakle specifično za vjernika. Zato što dakle vjernik zadovoljan Allahovom želja ala odredbom. Što se tiče nevjernika, on dakle nije zadovoljan Allahovom dželjavu ala odredbom. I zato ga vidiš kada ga zadesi kakav musibet, kada ga zadesi kakvo iskušenje, kako govori zašto baš mene, šta sam ja uradio, koliko je drugih ljudi e, mimo mene, zašto baš meni ovo da se desi, i tako dalje, i tako dalje. Nije zadovoljan Allahovom odredbom, te živi, dakle, poteškoću u poteškoći. Živi poteškoću u poteškoći. Poteškoći, poteškoću, dakle, zbog toga što ga je zadesio musibet, koji ga je zadesio s jedne strane i s druge strane poteškoću zbog toga, zbog toga što se srdi na Allahu dželjavala odredbom. Dakle, živi poteškoću u poteškoći, za razliku od vjernika koji živi zadovoljan Allahovom dželjavada odredbom. Ili pak, s druge strane, ako već ne može biti zadovoljan, onda sabura. Ovo su dva stepena zadovoljstva. Ovo, ovo su dva stepena sabura. Dva stepena kada je u pitanju Allahov dželjavada kader. Prvi, dakle, stepeni, to je najveći stepen koji mu'min može ostvariti, a to je da bude zadovoljan. Čak i kada ga zadis, dakle, musibet, on je zadovoljan. Kaže, alhamdulillah, hvala Allah, hajr inša Allah. Kao što je bio primjer sa jednim od savjetnika, jednog od emira, koji je uvijek, priča se, spominje se, da je uvijek bio zajedno sa ovim emirom. Kad god bi izlazio u lov, ovaj emir, namjesnik, bi uzimao ovog svog savjetnika zajedno zajedno sa sobom. Ovaj savjetnik bi dosta često govorio šta god da bude, govorio bi hajr inša Allah. Hajr inša Allah. Pa ga je tako jedne prilike ovaj emir poveo zajedno sa sobom u lov. Lovili su gazele, jelene, te je ovaj emir odapeo strijelu i pogriješio, te je odsjekao sebi svoj prs. Presjekao dakle strijelom sebi svoj, e, presjekao svoj prst, a ovaj njegov savjetnik reče, hajren inša o Emi se da ljudi, meni je otišao prs, a on kaže, hajde inša zatvorite ga. Te je naredio svojim ljudima da ga, da zatvore. Te se nakon toga Emi liječio, zaliječio dakle svoju ranu, te je poslao ljude da pitaju ovog savjetnika, njegovog savjetnika, kako je njegovo stanje, kakav je njegov hal. Pa ga upitaše, on ponovo reče, hajde inša Allah, alhamdulillah, te se ovaj još više rasrdi i reče, ostavite ga doživotno u zatvor. Te je nakon toga jedne prilike ponovno izašao u lov, te se udario, sve dok nije dospio blizu, dakle, granice zemlje u kojoj su još uvijek živjela neka barbarska plemena, od čijih običaja je još uvijek bio da prinose ljude kao žrtve svojim kipovima, svojim kumirima i tako dalje. Te kada ugledaš ovog emira, namjesnika, oni ga uhvatiše i ponesoše kako bi ga žrtvovali svojim, svojim kumirima. Svojim, dakle, kumirima dovedeše ga kod njihovog glavnog ili ne, vraća i tako dalje, te ga ovaj poče pregledavati da li ispunjava uvjete, da li ispunjava uslove žrtve, kako bio žrtvovan kao kurban kumirima. Te ga tako pregledavao i vidio jednom osjećen prs. Reče ovaj, nije da dakle salih, ne može ovaj biti kao kurban, ne može se primijeti kao, ne može se primijeti kao žrtva, te ga oslobodiše. Pa se vrati ovaj čovjek, nakon toga ovaj namjesnik Emir, vrati se kući, vrati se u dvorac i ode Humamu, ovom njegovog izvao, dakle Humam, taj njegov savjetnik, ode njemu, izbavi ga iz zatvora i nakon toga mu reče Sada sam, kaže, spoznao hikmet, mudrost, zbog toga što si govorio, hajr inša Allah. I spoznao sam mudrost, zašto, zbog čega si rekao hajr inša Allah, kada mi je odsjećen prs. Ali kaže još jedino nisam shvatio mudrost zbog čega si rekao hajren inša Allah u zatvoru kada sam poslao čovjeka da te pitanje kako je tvoje stanje, pa kada si rekao hajren inša Allah, nisam spoznao, kaže hikmet, mudrost u tome. Pa mu kaže ovaj njegov savjetnik, mudrost je bila u tome da sam ja bio zajedno s tobom, mene bi primijeli kao žrtvu, kao kurban, jer je on bio zdrav. Dakle, ovoga njegovog namjesnika bi ostavili, a njega bi primijeli kao žrtvu, te u tome, kaže, bio, te u tome bio hajr. Dakle, cilj ove priče jeste da kažemo kako čovjek treba biti zadovoljan Allahovom ala odredbom. Kad, čak i tada kada Allahova dželjavala odredba, odredba dolazi sa bolnim stvarima, stvari koje su teške, dakle, teške duži. Pa ako nije u stanju da bude zadovoljan, onda u najmanju ruku neka osabura. Neka, neka dakle, osabura. Da kaže, kao što kaže Allahu i ala, robovi alladina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kada izadese kako kakav musibet, oni govore mi smo Allahu i njemu se i njemu se vraćamo. Ako se dakle čovjek preda draga braćo i dželle vala odredbi i zadovoljan je onim što ga snađe na Allahovom dželle vala putu, ali obrati pažnju kada kažemo zadovoljan onim što ga snađe. Dakle, ovdje ciljamo onim što Allah dželle vala odredi, a u čemu čovjek nema udjela. Nema dakle udjela. Ne govorimo o tome da činiš grije, pa da zatim nakon toga budeš zadovoljan Allahovom odredbom. Ili da se pravdaš Allahovom dželjavala odredbom. Poput čovjeka koji se za vrijeme Omar ibn Khattaba radijallahu anhu pravdao kaderom kada je ukrao i rekao o emirul mu'minin, ja sam ukrao Allahovim kaderom, Allah je to odredio. Pa Omar radijallahu anhu reče da i sada ćemo ti odsjeći ruku Allahovim kaderom. Sada ćemo ti odsjeći ruku Allahovim, isto tako Allahovim kaderom. Dakle, kada kažem da budeš zadovoljan kaderom, onim što je gospodar Subhanahu wa ta'ala odredio, a u tome nemaš, dakle, nemaš udjela, nisi bio sebe toga, nisi bio sebe toga. Ne govorim, dakle, o situaciji kada čovjek čini grijehe, kada čini, dakle, kada čini grijehe, tada ne smije biti zadovoljan stanjem u kojem se, u kojem se nalazi. Da, i to je Allahov kader, ali, kao što kaže Omar radijallahu anhu, bježi iz Allahovog kadera u Allahov kader. Bježi iz Allahovog kadera u Allahov, u Allahov kader. Onda ove riječi je rekao radijallahu anhu, onda kada je uputio pismo Ebu Ubejdi ibn Đerrahu, radijallahu anhu, tražeći od njega da dođe u Medinu. Zbog toga što je grad u kojem je bio Ebu Ubejda, radijallahu anhu, njime je zavladala kuga. Pa je Omer, radijallahu anhu, htio od njega da dođe. Pa je rekao Ebu Bejde radijallahu anhu, o emiru mu'minin, napisao mu, za da bježimo od Allahova kadara? Pa je rekao Omer radijallahu anhu, ja Ebu Bejde le ugajruke kaleha, da je neko drugi rekao o u o Ebu Bejde. To jest, ja bi ga odgojio, ovo da je drugi neko mimo tebe ovo rekao. Da, kaže, bježimo iza Allahovog kadara u Allahov kader. Bježimo iza Allahovog kadara u, u Allahov, u Allahov kadar. Dakle, situacija u kojoj se našao, a to je dakle kuga u tom gradu, to je Allahov kadar. Ali onda kada izađeš iz tog mjesta, opet kada dakle ti izlaziš iz Allahovog kadara u Allahov kadar. Stoga bježi iz Allahovog kadara kojeg je odredio tvoje činjenje grija u Allahov kader, a to je znači drugi kadar, a to je činjenje dobrih, dobrih dijela. Tako na taj način bježiš po znacima navoda iz Allahovog kadara u Allahov, u kadar. Da se vratimo. Dakle, cilj je da kažemo kako čovjek kako će čovjek, mu'min, vjernik uz Allahomu dželjavala pomoć osjetiti slast u životu na ovom dunjalu kada se preda Allahomu dželjavala određenju, jer tada više budućnost za njega neće biti nepoznata, neće biti skrivena, bit će mu poznata. Sve dakle po njega uz Allahovu u odredbu, hajr. I nema zatim nakon toga za čime više da brine. Nema nakon toga za čim više da brine ili da se sekira, već je prepušten Allahomu dželjavala, Allahomu dželjavala odredbi. Sljedeća stvar koja je isto tako jako bitna, draga braćo, kada je u pitanju lede, osjećanje slasti u životu na ovom dunjalu u okrilu Allahuma dželja vala vjere i Islama, a to je, kako kaže Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala u svojoj knjizi Miftahu as-Sa'ade, Dari Sa'ade, المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة مصالح koristi, hajrati, leder, slast, potpunost. Sve ove stvari se ne mogu ostvariti bez vida napora. Sve ove stvari se ne mogu ostvariti bez vida napora i poteškoće. I ne može se doći do ovih stvari osim putem mosta poteškoće. I ne može se doći do ovih stvari osim putem mosta poteškoće. Moraš preći most poteškoće kako bi došao do ove, do ove stvari. وقد أجمع قلاء كل ملة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. A razumni kaže, od svih vjera, bilo koje vjere, su saglasni da se blagodat ne može steći blagodati. Ne može da se blagodat ne može steći blagodati. وَأَنَّ مَنْ آثَرَ الرَّاحَ فَاتَتْهُ الرَّاحَ I da onaj ko da prednost rahatluku, mimo ići će ga rahatluk. Mimo ići će ga rahatluk. I da shodno podnošenju poteškoća na ovom dunjaluku biva radost i slast. shodno podnošenju poteškoća na ovom dunjaluku biva radost i slast. farhata Tako da nema radosti onome kome nema brige. Nema radosti onome kome nema brige za, za vjeru, za din. Wala limen la sabra Niti ima slasti onome ko nema sabur. Wala limen la I neće steći na'im, blagostanje, onaj kroz neprođe, kroz stanje poteškoće, kroz kakvu nedaću i tako dalje. وَلَا رَاحَةَ لِمَنْ لَا تَعْبَ لَهُ I nema rahatluka onome ko se ne zamori. I nema rahatluka onome ko se onome ko se ne, ne zamori. A opet dakle taj zamor, on je lahak. Taj zamor kojeg čovjek uloži za Allahom u vada, uh, pomoć, on je lahak. A posebno kada mu'min vjernik istinski prihvati Allahove uh, odredbe i propise, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga olakšava. Kao što je rekao poslanica doista je to eh, lako onome kome Allah subhanahu wa ta'ala to olakša. I kao što kaže inne dine yusrun, vjera je olakšanje. Vjera je olakšanje. Stoga nemoj u olakšanju tražiti olakšice. Vjera je sama po sebi laka. Nemoj dakle u olakšanju nakon toga tražiti olakšanje. Allah žele vala je olakšao vjeru, pa to 24 sata obavezao pet puta da dnevno klanjaš, od tebe traži dakle ni sat vremena E, koliko dakle ima, koliko je potrebno da čovjek obavi pet dnevni namaza, od 24 sata gospodar Dželevala traži od tebe, radi tebe, pola sata ili sat vremena. Radi tvoje sreće, radi tvoga, radi tvoga zadovoljstva. Stoga ne traži dakle olakšicu u olakšici. Ne može dakle da tražiš olakšicu u olakšici jer je dakle vjera, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa lahka, Vjera je lahka. Stoga moraš svoju dušu naučiti, svoju dušu naviknuti na ibadet, na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bi joj ibadet postao lahak. I zbog toga, zašto nam je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada dijete napuni 7 godina, poučavajte ga namazu, a kada ne napuni 10 godina, ako zatreba, dakle, primijenite udarac kako bi ga, dakle, natjerali da obavi namaz. Zbog čega? Kako bi se duša navikla kako bi se duša djeteta navikla na obavljanje namaza, pa zatim nakon toga njemu obavljanje, obavljanje namaza postane dakle nešto sasvim normalna stvar. Stvar oko koje nema rasprave, stvar oko koje nakon toga neće on slušati da mu neko nakon toga klanja, da, mu kaže nemoj da klanjaš ili evo, kod njega je to dakle riješena stvar, završena stvar, navikao se na tu stvar i ona je postala sastavni dio njegovog života tako da tako da, da, da je nakon toga ne ostavlja. Tako da je nakon toga ne ostavlja. Istog razloga poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je naredio da navikavamo svoju djecu. Takav je primjer i sa dušom. Obaveze da dakle, trebamo navikavati svoju dušu na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko misli da će tek tako duša sama u sebe, dakle, biti pokorna gospodaru vara samo da je sama dođe i tako dalje, taj se grdno vara. Taj se grdno vara. I kao što kaže Ibn Džauzi, rahme Allah, Ibn Režab al-Hambali, rahme Allah ta'ala, wa'alam anna nafseke bi menzileti dabbetike. Znaj da, tvoje, da je tvoja duša poput tvoje jahalice. Poput tvoje jahalice, životinje dakle. In arafet minkel džeddet. Ako vidi da si ti ozbiljan, i ona je ozbiljna. Ako vidi da si ti čvrst, i ona je dakle stabilna. Wa in arafet minkel keselet, tamahat fik. Ali ako vidi da si ti lijen, ako vidi da se ti popustim tada će ona da, što se kaže, vrda lijevo i vrda lijevo i desno. Tada će ona da vrda lijevo i lijevo i desno. I kao što je rekao Imam Šafija, rahimullahu ta'ala, da se, da se družio sa sufijama, kaže, i nisam se okoristio od njih, osim, kaže, dvije riječi. Prve, dakle, prva riječ ili rečenica, vrijeme je poput sablja, ako ga ne sasjećeš, ono će tebe. I drugo, nefsu tifli, duša je poput duše, In tuhmilhu šedda ala in Ako ga, kaže, zanemariš, ono će odrasti u ljubavi da doji. Dijete, ako ga odvojiš od dojenja, kako kad će ono da ostavi samo? Dakle, ne ostavlja samo. Ako ga majka ne odvoji od dojenja, ono, dakle, neće ostaviti, neće ostaviti samo. Tako i, dakle, čovjek, ako zanemari svoju, svoju dušu, ona će, dakle, dalje da doji poput djeteta, jel ne? a ako ga odvoji, dakle, počne mu davati hranu, ono se navikne na, ono se navikne na, hranu. Šta se onda dešava kada navikneš svoju dušu? Na ibadet gospodaru Želevada. Kad god pređeš na drugi ibadet, veći, onaj prvi ti je već postao lahak. Onaj prvi ti je već postao lahak. Pogledajte sad, dakle, kada je e, Ramazan, kada je Taravih namaz. Na početku, dakle, vidiš, početne Taravije možda su ti malo, malo Zatim nakon toga druga, treća i tako dalje Taravija, počeo se se navikavaš, teravije su postale lahke. Nakon toga dnevni namaz ti je mnogo brz. Dnevni namaz ti je mnogo, mnogo brz. Još da imam na, kako se klanja rekla na ovim, na ovim prostorima. Šta se nakon toga dešava? Kada počnemo da klanjamo sa kijamom leju, kada još dakle odulimo svoj namaz, pa pa dakle proučimo na kijamu po jedan džuz i tako dalje. Tada ti teravije postaje, postaje lahka, jel da? Tada teravija, kad klanjaš teravih namaz, onda ti je teravija namaz lahka. Onda ti brzo prolazi poređen sa kijamu, kijamu lejla. Dakle, kad pređeš na drugi uh, ibadet, već se navikao na ovaj prethodni, ovaj prethodni ibadet je već dakle postao, postao Laha, Navikao si se na njega i dakle ideš tako sve više i više do zadovoljstva gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala.